Bilang, Kabanata 2 Sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron, Ang mga Israelita ay magtatayo ng kanilang tolda sa paligid ng toldang tipanan, sa labas ng hanay ng mga Levita, at bawat angkan ay sama-sama sa ilalim ng kanilang watawat. Sa gawing silangan, magkakampo ang pangkat ng mga lipi ni Huda, Isakar at Zebulun. Lipi, pinuno, bilang, Huda, naason na anak ni Aminadab, pitumput apat na libo at anim na raan. Isakar, Nathanael na anak ni Zoar, limamput apat na libo at apat na raan. Zebulun Eliab na anak ni Helon, limamput pitong libo at apat na raan. Ang kabuuan ng pangkat na ito ay isandaan walumput anim na libo at apat na raan. Sila ang mauna sa bawat paglakad. Sa gawing timog naman magkakampo ang pangkat ng mga lipi ni Naruben, Simeon at Gad. Lipi, Pinuno, Bilang. Ruben, Elizur na anak ni Sedeur, apat naput anim na libo at limandaan. Simeon, Selumuyel na anak ni Zurizaday, limamputsyam na libo at tatlundaan. Gad, Eliasaf na anak ni Dewel, apat na putlimang libo, anim na raan at limampu. Ang kabuuan ng pangkat na ito ay isandaan limamput isang libo, apat na raan at limampu. Ang pangkat na ito ang susunod sa pangkat na pangungunahan ng lipi ni Huda. Maging sa paglilipat ng toldang tipanan, ang pangkat ng mga Levita ay mananatili sa gitna ng ibang mga pangkat. Sa pagpapatuloy ng paglalakbay, mananatili ang bawat pangkat sa dating ayos sa ilalim ng kanikanilang watawat. Sa gawing kanluran naman, magkakampo ang pangkat ng mga lipi ni na Ephraim, Manases at Benjamin. Lipi, Pinuno, Bilang, Ephraim, Elisama na anak ni Amiud, apat na pung libo at limandaan. Manases, Gamaliel na anak ni Pedazur, tatlumput dalawang libo at dalawandaan. Benjamin, Abidan na anak ni Gideoni, tatlumput limang libo at apat naraan. Ang kabuuan ng pangkat na ito ay isandaan walong libo at isang daan. Sila ang pangatlo sa hanay. At sa gawing hilaga naman magkakampo ang pangkat ng mga lipi ni Nadan, Asher at Neftali. Lipi, pinuno, bilang, Dan, Ahizer na anak ni Amizadai, anim naput dalawang libo at pitundaan. Asher, Pagiel na anak ni Okran, apat na put isang libo at limandaan. Neftali, Ahira na anak ni Enan, limamput tatlong libo at apat na raan. Ang pangkat na ito ay umaabot sa isandaan limamput pitong libo at anim na raan. Sila ang kahuli-hulihan sa hanay ng mga kawal. Iyon ang bilang ng mga Israelita ayon sa kani-kanilang lipi. Lahat-lahat ay umabot sa anim na raan tatlong libo limang at limampu. Hindi kabilang dito ang mga Levita tulad ng ipinagpili ni Yahweh kay Moises na huwag isasama sa census ang mga ito ang lahat ay ginawa ng mga Israelita ayon sa utos ni Yahweh. Nagtayo sila ng tolda sa ilalim ng kani-kanilang watawat at pangkat-pangkat na nagpatuloy sa paglalakbay.